L'altre dia se'm va espatllar el termo i encara que sigui estiu, com el va dir un bon company dona catalana, hi ha dues coses que ens distingeixen dels nostres avantpassats primitius menjar la carn cuita i tenir aigua calenta. Va ser llavors quan vaig entrar en l'increïble món dels lampistes. Tothom sap que el lampista més famós del món és Mario. Bé, Super Mario. I que l'empresa de lampisteria més coneguda arreu del món és Super Mario Bros, formada pel mateix Mario i pel seu germà Luigi. De totes maneres, mai fins la fatídica data en què l'aigua calenta em va deixar de funcionar per sorpresa, havia acabat d'entendre per què l'heroi més gran de la història dels videojocs era un lampista. I ara ho entenc. Fa falta ser una mena de superhome per començar a moure i a capgirar tubs i conductes que porten no se sap què fins no se sap on i que al final tot funcioni. Probablement un lampista és la millor persona per entendre la màgia que fa falta per creuar tot de mons plens de canonades laberíntiques i éssers perillosos. Sí senyor, amb el termo ja arreglat, crec que és digne que un personatge, o que el personatge més important de la història dels videojocs, sigui un lampista. A més a més, amb bigoti i panxa – tal com Déu mana. El que no sé és si la factura que passa Mario a la Nintendo al final de cada aventura és igual que la del meu lampista. Si ho és, que es preparin, perquè la cosa no està precisament bé de preu. Game over. catalana. Game over a Ona Catalana. Benvinguts al Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. Avui tenim un programa molt especial i per això ens hem reunit eh, tots plegats aquí a l'estudi d'Ona Catalana, la majoria dels Game Masters que han participat al llarg dels programes Game Over d'aquesta temporada. Tal com avançava fa un minut, el programa d'avui està dedicat a l'heroi indiscutible de la història dels videojocs, Super Mario. Tindrem un reportatge sobre la seva història i parlarem de les diverses fases de Mario i de tota la sèrie de personatges secundaris que han anat apareguent al seu voltant. També escoltarem algunes de les millors melodies dels jocs que ha protagonitzat aquest heroi de Nintendo des d'ara mateix i durant tota una hora els videojocs són els protagonistes a una catalana. Música Game over. Mario és la icona que defineix a Nintendo. Si, tal com molta gent afirma, Nintendo és la gran marca de videojocs de la història, Mario hauria de ser considerat un dels herois dels videojocs per excel·lència. I el reportatge d'aquesta setmana recull això, la vida i miracles, un lampista que ha canviat el món, Super Mario. Mario. Aquest so pertany al videojoc de Nintendo Donkey Kong. Era l'any 1981 i el joc es llançava per les màquines recreatives. Donkey Kong era el primer intent seriós de l'empresa Nintendo per fer-se popular als Estats Units, on Atari estava arrasant en el mercat. Avui no parlem d'aquest videojoc, sinó del segon actor que apareix en l'aventura, anomenat Jumpman. Més tard es diria Mario, a qui dediquem el game clàssic d'avui. Game Classics. Shigeru Miyamoto té l'encàrrec de Nintendo de fer un joc que agradi al mercat americà. Aquest programador treballava a Nintendo des de l'any 1977. El joc que va idear estava basat en el personatge de Popeye. Era el seu primer videojoc. A mitjans de l'any 1980 el van llestir, però un problema de drets sobre el personatge de ficció va obligar a suspendre el projecte. A Shigeru Miyamoto no li queda més remei que crear un nou joc, sense Popeye, però utilitzant la idea principal del projecte desestimat. L'any 1981, Nintendo llança Donkey Kong. El joc es desenvolupa en unes difícils construccions on Gemman, encara no Mario, ha de salvar la seva nòvia Pauline, que ha estat segrestada per un goril·la anomenat Donkey Kong. Gemman ha d'intentar arribar fins a la part superior de la pantalla, on el primat reté Pauline. Després de l'èxit apareix la segona part, Donkey Kong Jr. És un any després, i Mario, ara sí, resulta que adquireix el paper de dolent ja que empresona Donkey Kong. L'usuari es posa la pell del fill del goril·la per intentar rescatar el seu pare. Just abans d'enllestir aquest programa, algú comenta a Shigeru que el personatge Jumpman s'assembla molt a un treballador de Nintendo anomenat Mario Segali. És així com el personatge canvia de nom. L'any 1983 apareix l'últim arcade del personatge de Mario. S'anomena Mario Bros i en aquesta aventura es fa acompanyar pel seu germà Luigi. La recreativa permetia el joc simultani de dos jugadors. Un divendres 13 d'un mes de setembre de l'any 85 apareix Super Mario Bros, el primer Mario per la NES, la consola d'èxit gràcies a Nintendo. En aquest joc, Mario podia saltar, apropar-se al perill o morir? L'any 1986, gràcies a l'èxit en arcade de Donkey Kong i Mario Bros, Nintendo els adapta per la capsa grisa. L'escassa capacitat dels cartutxos d'aquesta consola fa que els jocs no siguin exactament iguals que els originals d'arcade. L'any 1988 apareix als Estats Units la segona part de Super Mario. S'anomena Super Mario 2. El joc, al Japó, era totalment diferent passava sovint que les versions d'un mateix joc diferien segons el país on anaven destinades. Canviem de consola. Mario arriba a la petita germana portable, la Game Boy. Super Mario Land n'era el nom i sonava així. L'any 90 arriba el Mario més venut, Super Mario Bros. 3. Se'n van vendre 15 milions de còpies i va entrar al llibre Guinness dels rècords, els nous poders dels germans fan més fàcil l'aventura. El temps anava passant i les tecnologies també. La nova consola Super Nintendo és la base per Super Mario World, que sonava així. 1995 apareix per la mateixa consola un dels millors plataformes mai programats, segons molta gent. Quan diem plataformes, ens referim al tipus d'aventura gràfica en què el nostre protagonista se serveix de superfícies per desplaçar-se. Ens queden encara moltes aventures d'altres plataformes, però ho deixem per un altre game clàssic. Escoltem, per acabar, una de les peces que sortien en l'última aventura de Mario per la Super NES, Super Mario World 2, Yoshi Island. Doncs aquesta ha estat eh, una petita part de la història de Mario, la primera i probablement eh, la part més apassionant, la part del naixement i de les eh, primeres vegades que es va poder jugar en una consola i en una màquina recreativa amb l'heroi de Nintendo. Anem al Game Masters. Game Masters. Game Masters. Avui tenim una tertúlia, un Game Masters de luxe. Saludem a l'Albert Murillo, en David Fernández, a l'Antonio Hortal, l'Eduardo Rodríguez, en Xavier Serrano, Jordi Celles. Benvinguts, tots plegats. Hola, què tal? Hola. Hola. Avui estem amples, eh? Ens veiem, estem a l'estudi d'Ona Catalana, acostumem a estar normalment a l'estudi 3 i aquí se'ns veu una miqueta més separats, no? No, no. Això espero que no afecti la intensitat de depèn de quins arguments que es venen, es venen donant en els últims programes. De totes maneres, crec que avui tots coincidim en que Mario és Eh, encara que sàpiga greu un, un uh, usuari més de Sega com sóc jo i molt fan de Sonic, és l'heroi dels videojocs per excel·lència, no? El, el que ha fet evolucionar una casa com és Nintendo i el que ha marcat uh, passos tecnològicament molt importants en els videojocs, no? Realment és el fontanero més internacional que tenemos. Y aparte es verdad, o sea, yo lo veo igual, que Mario realmente ha sentado una época, o más bien la época, ¿no? En las plataformas el nombre Mario es imprescindible. L'Albert Murillo va recuperar un Game Watch fa poc, sí. que, era, que era sobre Super Mario. Era, era, de fet, un dels primers, no era, no era exactament el primer Donkey Kong, uh -huh. però sí que era el, un dels primers uh, Game Watch que es van crear a través de Nintendo sobre el personatge uh, Mario. És curiós, no?, poder mm. veure com el Game Watch expliquem una mica què és sí. i com, com funcionava, com ah. era, on, on es va veure per primera vegada Mario, no? I el més curiós és que va ser un regal, eh? <laughs> Això, que, que encara, encara és, té, té més mèrit, sí, sí, i, i jo, jo em sembla que va ser uh, a l'any següent de dins el meu Spectrum que vaig reconèixer visualment primer el, el, el Mario, aquell senyor amb bigoti, que com dèiem al, eh, al reportatge, al principi no tenia la intenció que aquest senyor, aquest fontaner fos el, el protagonista, sinó que va ser després que la gent es va enamorar, entre cometes, d'aquest personatge i fins ara, no? Fins ara que no para. Que més, eh, veient l'altre dia i passejant per... Eh, sembla que era, bueno, a FNAC, doncs estava el de la GameCube un Super Mario enorme, mm -hmm. amb uns gràfics enormes, i que dius, mira, amb els anys que han passat i que tot continua igual, no? El que és curiós és que el, per el llançament de la GameCube hagin triat el germà, el Luigi. Eh, Exactament. Tot el Luigi van, sinó que ara, que sortirà el Super Mario Sunshine. No? Mm -hmm. De totes maneres, si, si us sembla, anem a pams, comencem pel començament i llavors anem evolucionant al llarg de, de la història de Mario. És curiós que el, totes les històries, tant de, tant de videojocs o les històries que han format part de, de coses realment importants, tenen les seves llegendes al voltant, no? I el nom de Mario, precisament que una empresa japonesa, no? Que tot, doncs, és, no sé, els noms tenen més aviat origen nipó, diguéssim, o com a molt seria, doncs, d'origen americà, es digués Mario, precisament, fos un senyor amb bigoti, baixet, rodanxó, no? I amb, i amb guants, no? L'antiheroi, no? L'antiheroi. Sí, porque Shigeru Miyamoto, en, la época que él se afincaba en Nueva York, eh, la, persona que le alquilaba un piso eh, era una persona que se llamaba Mario, era italiano, y se inspiró fuertemente en, el carisma y en, la apariencia física del dueño del piso, y bueno, y fue ahí cuando... cuando eh, Miyamoto sacó el personaje para que fuera el antagonista del, de Donkey Kong. Uh -huh. Y bueno, y a partir de ahí, pues eh, es lo que, <laughs> lo que ha pasado con, con un personaje que, que, que se ha hecho pero bastante, bastante famoso en el mundo de los videojuegos. El, el joc del Super Mario Bros, el que probablement no és tan conegut, recordo que vaig comprar una vegada un, amb un casset per l'Amstrad, vaig comprar un joc que es deia Super Mario Bros i vaig dir, jo m'imaginava veure el Super Mario Bros de Nintendo, no?, per poder-lo jugar. I realment eh, em vaig trobar en el primer Super Mario Bros, que era un joc que Tendría más de similar al que sería un Bubble Bobble, por ejemplo, que, un joc de plataformas como els que estem acostumats amb el, amb Super Mario, ¿no? Sí, fue el primer, Mario Bros. que salió, para recreativa, que un dato bastante curioso que, se ha comentado en el reportaje, que él fue el primero en lanzarse en, Estados Unidos, la versión esta de Mario Bros., que eh, justamente era para rivalizar con eh, las recreativas y con el sistema Atari, que en Estados Unidos estaba arrasando en aquel momento. Y un dato bastante curioso, tanto Donkey Kong como el Junior, como Mario Bros. también salieron para Atari 2600. es un poco, Nintendo fue directamente a por la competencia, digo, a sacar hasta sus productos en la máquina, uh -huh. en la máquina contraria. Un dato bastante, bastante curioso. Aquest Super Mario Bros. és aquell que salta i, i fa tombar les tortugues. Sí, I o sigui, no senzillament van baixant... tortugues. Exactament, sí. no? Van baixant tortugues de la part superior de la pantalla i llavors pots mm. jugar entre dos, agafes les closques i les pots utilitzar per eh, carregar-te les altres tortugues o carregar-te el company que tens jugant a l'altre costat de la màquina, la qual cosa també llavors facilita. Agafant monedes monedas que cauen y, y esquivan les boles de foc. Acabas un poquito con la cabeza. Cada vez que tirabas una tortuga soy yo, soy una melodía, ¿sabes? Pero pitidos puros sí, sí. Y como un cancan. francés. Y claro, es que cuando tenía la tortuga delante decías, la tiro o no la tiro? <laughs> un, un, una cosa molt divertida d'aquest joc era un, recordo una mena de botó que es deia Pou, Pou no? sí, <laughs> sí. Ah. P-O-W. Què feia aquest botó? O sigui, eh, les tortugues giraven cap avall, eh, així d'esquena, panxa sí. en l'aire i es quedaven així. Ui, ui. Però si estaven ja eh, boca arriba, entonces volvían boca abajo. Exacte, y eso sí, era sí. muy divertido jugando a dobles, porque llegaba el otro, tenía la tortuga, ajustabas al Pou y lo mataba. A veure, aquesta va ser la primera vegada. Ara, ara, ara em de la moto ja. Vinga, uh, el Super Smash Bros de Nintendo 64 hi ha una pantalla amagada que aconseguir una sèrie de nivells, doncs eh, fas aparèixer que és un decorat diferent per, per la batalla de mhm. personatges, mm -hmm. no? I és la Super, Super Mario Land, no? És un decorat típic de Super Mario, amb els totxos i tal, i hi ha un, un botonet que apareix de tant en tant, que és el pou, també és, és aquest Va mateix. Sí. És una cosa curiosa que, a més a més, cuida molt Nintendo, fins i tot amb eh, les versions també de 64 del Donkey Kong, eh, en certs moments de fases de bonus pots entrar a jugar al Donkey Kong original, no? Sí. És una cosa que, I que s'agraeix. I el no? jetpack, també. Exactament. No? És horrorós. Eh? Són coses Perdona, que, però que de totes maneres per mitòmens s'agraeixen. Horrorós el jetpack? No? El jetpack, no, no, horrorós per, per, per, perquè és ah, dificilíssim. Vale. Perquè, perquè, a més, és, és requisit indispensable per acabar el, el Donkey Kong 64 que et passis tant el, el, el Donkey Kong normal com el, el jetpack. No? I, va, és, és Aquesta El que clar i aquest és un exemple de, de que cada vegada més es torna darrere i que la gent gaudeix moltíssim amb aquells jocs d'allà. Mm -hmm, evidentment. Sí, sí, no per res, explica la, la famosa anècdota que m'has explicat aquesta setmana. Eh, A veure? Del saló recreatiu sí. on vas trobar. No, sí, és que de fet aquí ja vam comentar que fa, fa uns dies que vam anar al carrer Palai, on hi ha un, doncs, una sala de jocs, i vaig entrar. Eh, vam comentar que existia. Vam entrar però no vam fer res. Era una màquina que, que, que deia que, que posava. La, sí, sí, bueno, és que la, poso una moneda, eh, primer miro i veia que eren clàssics totals, estava el Galaxian, estava el Defender, estaven tots, tots. I a més te'ls podies doncs, una mica carregar per ordre alfabètic, una mica i això va començar a recordar Mame, no? I llavors vaig a posar la moneda i tenia una moneda de 2 euros. Estem parlant de 300, 3, 333 pessetes, no? <laughs> Dic, Com a 333. Sí, exacte. Vull dir, això és el que, el que valia, no? I dic, bueno, eh, dic, va, vinga, un dia és un dia, la poso. Dic, segurament seran tres partides. No, només eren dues, eh? O sigui, partida per euro. Llavors, poso la pantalla, eh, agafo el Montcresta, que volia jugar una partida al Montcresta, i m'apareix la pantalla del Mame, en una sala recreativa. Sí. Això és que em vaig quedar molt sorprès. O sigui, que mame... Suposo que deu ser legal o deuen tenir alguna mena de versió... Això és el que vaig pensar jo. O com a mínim per, per el propietari no... de la màquina deu ser propietari dels drets dels jocs que hi ha dins de la mhm. màquina, mm -hmm. perquè si no, sí, no, no pot... comprensible. Exactament. Mame? No? no? Eh, Pels oients, eh. mame és, és, doncs... És un emulador. És un emulador de... Multiple Arcade Machine Emulator. Que emula les màquines antigues, les màquines que estem acostumats a jugar a sí. començaments, a mitjans dels anys finals dels 70, començaments dels 80, eh, dels 80, mitjans dels anys 80, i que ara doncs, es poden jugar totes juntes en un ordinador a el, programa. y esa máquina en concreto aún no tiene licencia. Home, jo vaig no té mirar, llicència, per tant mirar... és il·legal aquesta no, màquina. Urbana, qui vagi, la Guàrdia <laughs> Urbana. Exacte, que jo truqui. lo que digo es que no té llicència, jo la legalitat no és lo mío. <laughs> Jo no, sí que és no, veritat no. que vaig mirar el típic, la típica màquina sempre té al costat doncs, un paper conforme, sí. suposo que té un número i tal. Estava, el paper estava, no sé si era d'una altra màquina que el havia posat allà. la cabina, la cabina era una... Si us sembla, fem, tanquem aquest parèntesi eh, sobre emuladors, mames i màquines, tornem a Super Mario, que si no, com sempre, se'ns tira el temps damunt i no hem tingut temps de tractar tots, tots els temes que, a més a més, avui són molts. El primer Mario que vam eh, poder jugar com a plataformes, el Super Mario Bros. que tots coneixem, eh, va marcar aquest sí el començament de tota una sèrie de jocs que llavors doncs, eh, sí que seguirien una miqueta la mateixa línia. No? Què recordem d'aquest primer Mario? Mm, jo diria dels millors en la seva època. L'únic que, segons van passant els anys, van evolucionar el mateix joc. I llavors va seguint fent les mateixes etapes, uh mhm. -huh. va sent, sent els millors, juntament amb el Sonic i amb altres, com a, diguem, ja no solament diguem, com a joc, és plataforma joc. O sigui, sempre ho, deriv ho derives d'una cosa a l'altra, no? Per que et deia, mm -hmm. no? Mhm. El Nintendo amb Mario i amb Sonic amb Sega, no? Aquest primer Super Mario Bros teníem la figureta d'en Mario i de fet era un joc en el que, en el que podies no era molt variat, diguéssim, a nivell d'escenaris, de, a, nivell de, a nivell de personatges. De totes maneres, per l'època sí que va, si el veiem ara em refereixo, però per l'època sí que va crear tota una sèrie de sensacions noves a l'hora de jugar, com el botó A que t'accelerava a l'hora de córrer, el bolet que et feia créixer l'esprite era petit i te'l transformaven gran i llavors la transformaven en petit, la flor que et permetia disparar boles de foc. Va generar tota una sèrie de coses que fins llavors no eren vistes o com a mínim no s'havien vist d'una manera tan assequible, no? tan, tan fàcil, que, tan jugable. És no? que em sembla que a més a més tot això està basat en una cosa que és comuna amb els jocs que han fet història, amb el, per exemple, amb el Super Mario, ho han fet o amb el Donkey Kong, o amb el, o amb el Sonic, no? que és el sentit de l'humor. Són jocs mm -hmm. que mhm. tenen molt sentit de l'humor, que, que fan molta gràcia. Que... Exactament. I jugabilitat. I jugabilitat, evidentment. No? Que són, I la Crec que són les dues, no les, les, les, dues coses bàsiques, eh? l'humor i la jugabilitat que tenen. Per exemple, amb el Donkey Kong Jr., que també eh, que està, el, el petit ha d'anar a alliberar el seu pare. I el Mario és el dolent. I el Mario és el dolent, mhm. doncs, mm -hmm. què és el que fa gràcia? Doncs que el Donkey Kong Jr. ha de lluitar contra unes mosques, no? Per exemple, unes abelles grosses, no? Ei, però què està passant aquí, no? Des, des de quan els personatges lluiten contra abelles? el Mario Bros también tuvo una cosa, ¿no? Que, que aparte aún hoy en día en algún en algún creo que era en el Tibidabo, en las salas recreativas todavía está. Y todavía ves a gente que echa monedas. Yo mismo, yo mismo la última vez que estuve, dije, directamente. estaban otras máquinas de Ray Racer, Time Crisis, todo lo que quieras. fui directo al Mario. O sea, que directo al Mario perquè me hizo mucha gracia. Hi ha moltíssima gent que busca aquestes màquines i amb sí. classicgaming.com, per exemple, mm -hmm. hi ha un apartat on la gent explica, escolta'm, he vist aquesta màquina a tal lloc de tal ciutat, de, tal ciutat de, del món, no? llavors pots anar i pots assegurar-te que pots jugar una partida, per exemple, al Super Mario, no? Que això està molt bé. I, i hi ha gent col·leccionista, també, de les màquines recreatives. Sí. Sí, bueno, esto en Japón se ve bastante más. En las revistas de videojuegos y tal, ya saben hasta <clears throat> gente como, como aquí que venden pues una consola, un videojuego, pues una relativa. Per posar-la a casa... Al... Després, sí. després del Super serà Mario... Que, perdó, perdó, serà que el Japó els hi sobra lloc, els hi sobra lloc per guardar màquines, eh? També, sí, anda, que també és otra que... Sí, sí. Però si tenien un format més petitet, format, format japonès, no? Màquina reduïda. Després del Super Mario va venir un joc que es deia Super Mario 2, en un uh, moment d'originalitat, no? <laughs> Super Mario 2. Però, curiosament, aquest joc és un joc estrany en la història del Super Mario perquè no té res a veure amb un, amb un Super Mario, no? És un joc en el que arrenques cebes de terra, una mena de nave naps gegants i els pots disparar contra, contra els monstres. És un joc estrany, no?, en el que pots triar ser Mario, Luigi, la princesa, Peach... Sí, però és que no. I el, i el, i el Toad, que és el bolet, ¿no? És, sí, és un sí, es que, estrany, ¿no? Es que és totalment diferent perquè el joc original no és de la saga Mario. En Japón. ¿Ah, no? No, no, no de la saga Mario. En Japón salió ese juego en versión Famicom Disc, que creo que ya lo habíamos comentado este sistema en anteriores programas, y llamado Doki Doki Panic. Era un juego que era... era japonés, <laughs> ¿o no? Sí, sí, sí. Que, mm, que el juego es exactamente como el que se vio en Super Mario Bros. 2, pero que los sprites de los personajes eran otros. No tenía nada que ver con Mario, sino realmente el Mario 2, como, como Mario 2, no existe. si Sino fue en Estados Unidos cuando eh, ese juego, cuando lo llevaron, y claro, viendo el éxito que tenía Super Mario Bros., pues le pusieron los personajes de, de, de Super Mario Bros. y le llamaron Super Mario Bros. 2. O sigui que el Super Mario Bros. 2 va, van canviar, o sigui, d'un joc que estava tot fet, només van canviar els personatges. Sí, efectivament. Repersonat, sí, sí, una cosa d'estat, no? reversionat. Sí, sí. Un, sí, sí. un refrito raro. Sí, sí, sí, li canviar la caràtula, sí, sí. diguéssim, i, i els personatges. De totes Por maneres, no és un mal joc, el Super Mario 2. No, no, no. no, no. Me tiene la curiosidad que, que no tiene ¿eh? ninguno. No tiene ninguno lo que tiene ese, que llega un enemigo, te tira su disparo, te subes el disparo, lo coges y se lo tiras a la cabeza. Exactamente. <laughs> sí, sí. Eso te toma. Y una otra curiosidad, en la versión de Super Mario, de Super Mario Advance, el, que salió aquí en versión en versión PAL, el primero, el que es el Super Mario Bros. en americano, en versión japonesa eh, se llama Super Mario Bros. USA. Ah, sí. Le llama Super Mario Bros. USA, no le llama Super Mario Bros. porque, claro, es un Mario que solo salió en, en Estados Unidos. Y en Japón no va a surtir un Mario 2. No, no, que, ja és a al Japó poden jugar al mateix joc amb dos tipus d'esprets diferents, amb dos tipus de personatges diferents, i és el mateix sí. joc. La, sí. El Toki Toki Bang Bang aquest, com es digui. Doki Doki Panic. Doki Doki Panic i el Super Mario 2. I suposo que aquest Doki Doki va tindre molt d'èxit, no? Perquè si van fer aquesta versió potser és perquè eh, el Japó segurament hauria tindre un èxit bastant sí, important, no? Sí, sí, tuvo bastante éxito, fue de los más vendidos en, en sistema Famicom, Famicom Disc. Ens, ens hem perdut molts videojocs nosaltres, aquí els europeus americans sí, del Japó, oi? Sí, sí, bastante, sí. bastante. I, i un gran mayor, un dato bastante curioso de, lo que es el primer Super Mario Bros., que es el, es el juego más vendido de, toda la historia en Japón. Más de 6 millones de unidades en un mes. Es el, King? el Super Mario Bros. ¿Sí? La, primera versión de, Famicom, la de Famicom es el juego más vendido junto a Tetris de, Game Boy y, lo que serían los tres colores de, Pokémon, el rojo, el verde y el, y el amarillo. Esos son los tres juegos más vendidos de toda la historia en Japón con eso, aproximadamente unos 6 millones de, de unidades en, en un solo mes. per demostrar la potència que té una, un heroi, no? Com, com que Super Mario. Que se 6 millones de unidades en un mes aquí, me parece que... <laughs> Eh, Impossible. <laughs> O sea... Anem al Super Mario 3. Super oh. Mario 3, de fet, curiosament, eh, vaig, vaig adquirir-lo fa poc, amb la meva nova col·lecció que estic fent per a la NES, i és curiós que, que realment el vaig tornar a connectar i vaig tornar-hi a jugar durant hores seguides i és un, un joc grandiós, o sigui, no sé com van aconseguir que una consola com era la Nintendo de 8 bits o la Nintendo petita pogués reproduir tota aquella quantitat de colors, aquella quantitat d'esprites, aquella quantitat d'escenaris, de moviments... Vaja, crec que és un, un gran joc, un joc absolutament per estar al capdamunt, no només de la NES, eh, sinó de, dels grans jocs de la història, Super Mario 3. No, no, és que el mismo juego reprogramaba la máquina, llevaba diferentes eh, instrucciones que no ha llevado ningún otro juego de NES nunca. O sea, lo, que comentábamos antes, que de la paleta original de colores en pantalla que mostraba la NES, ese juego mostraba cuatro colores más. Y llevaba un ROM adicional, incluso. Y aparte de que es un juego, fue el más vendido en Estados Unidos, el Mario Bros 3. Mario Bros 3 es que tenía la particularidad que pudiese agafar una fulla y et, una mena de cua y unas urellas con de castor y podías eh, eso fue la, capa en el Mario World. Exacto. yo creo que es uno de los juegos más, más originales que, existen de plataforma y para mí el mejor junto a Mario World. Y yo creo que realmente Miyamoto en esa época estaba, estaba inspirado, estaba bastante inspirado. bastant i a més a més que va, va aconseguir una cosa que probablement no s'havia aconseguit, no? que era que una consola que s'estava ja quasi bé morint eh, que ja es veia, doncs, havia sortit la Mega Drive feia temps, eh, o feia relativament poc temps, es veia que era una cosa dels 8 bits que ja s'estava acabant, revitalitzar-la, perquè fins i tot es van vendre molts packs de Nintendo Entertainment System amb el Super Mario 3 que no s'haguessin venut, segur, si no hagués mm-hmm. existit aquest joc. No? no deixa de ser una táctica comercial també, per com Hay, algo bueno que decir de esto aquí también, porque de toda Europa, el Mario Bros 3 fue donde primero llegó fue aquí a España y es donde antes llegó y donde antes se terminó. O sea, se vendió, pero pero que fue un, un récord realmente. Si us sembla, fem una petita pausa. Hem deixat fins aquí l'etapa dels 8 bits de Super Mario i tornem de seguida amb l'etapa de Super Nintendo, la Nintendo 64, la GameCube i altres aparicions de Mario per a aquests mons de Déu. Tornem ara mateix. Game over. En directe des d'Ona Catalana, avui en un programa especial, quan passen 4 minuts de dos quarts de 3 de la tarda, tota la gent que ha estat fent possible al llarg d'aquest estiu, els programes de Game Over, en un programa dedicat a Super Mario, en un Game Masters especial, en el que ja hem analitzat tot el que va donar de si la tapa de 8 bits, la tapa petita, anem a la tapa de Super Nintendo, que sí que ens va impactar moltíssim quan vam veure per primera vegada que arribaven imatges en vídeo primer, quan venien, com deia en Xavier uh, Serrano l'altre dia, el cerebro de la bèstia, els sí. vídeos aquells que sortien a les revistes que deien el cerebro de la bèstia, venien imatges del Super Mario World déu nhi quin joc, no? Era portar les plataformes a un nivell superior, no? Molt, molt més enllà del que, del que ja havíem vist. Perquè de quin any estem parlant, ara? Quin any estem? Ara m'has mort, però diria que era el 92. 89. 89? No, a l'estat espanyol, eh? No, eh, no. Ah, a l'estat sí, espanyol, eh? sí, eh? Arribada a l'estat espanyol, En ser 92. I en Japó en 91. En junio del 92, sí. Fue la, la salida del cerebro de la bèstia. I el cervell de la bèstia ens va portar Super Mario World, que era un joc de Mario, però portat a l'extrem. Home, jo me declaro que convencido de que és el mejor plataformas de la Per para mi gusto. Sí, sí contundente. <laughs> yo, creo que, es yo que, creo que empatado a puntos con Mario Bros 3. ¿eh? Mm, sí, bueno, tampoco desmerecemos, pero ¿sabes aquello que, mm, que tiene algo? Bueno, pues ese algo yo lo veo al Super Mario World. És que crec que, de fet, era una evolució del Super Mario Bros. 3, eh? Sí. Vull dir, entenc que les escenes en les que són aquells vaixells voladors en les que hi ha una mena de bombes amb cara, amb cara de mala bava, a més a més, aquella bomba, no? Que, que, que aquella bala de, del canó que et surt disparada, doncs en el Super Mario World també apareixen gegantines, a més a més, des del primer nivell. Probablement una de les coses curioses del Super Mario World és el naixement d'un amic que fins aleshores Mario no havia tingut. Mario havia, havia tingut a la princesa, que sempre a cada joc se l'ha de rescatar, menys el 2, que ella també és la protagonista. A la Peach, es, Jo havia sentit també Pitja Paulín. Japó i llavors uh, l'han anat traduint a cada <laughs> país depenent. A Mèxic no vulguis saber com li deien. <laughs> I, I llavors doncs, a, ca, a cada joc havia anat apareguent algun amic més, però aquí va aparèixer Yoshi, no? que sí que va significar una mica un, un... Sí, bueno, Yoshi i sus hermanos. una cosa especial, también, no? I els seus germanets, exactament, de diferents, colores. De diferentes sí, colores. Sí, sí, sí. Y bueno, y también salieron eh, los nuevos hijos de, de Koopa. exactamente <laughs> sabes De Bowser Koopa. es eh, en Bowser Again. <laughs> Había un enemigo de Super Mario World, que, bueno, creo que era el, primero, Iggy Koopa, que era que estabas en una especie de, terreno que se iba que moviendo, tenías que saltarle encima. había veces que, decías, pero, pero cáete, cáete. y llegaba justo al extremo y, no caía. Y no caía y te <laughs> caías. De manera. Tú. claro, eh, te caías tú, pero bueno, en general era un juego que se, se dejaba jugar tirando a fácil algunas fases, bueno, la mayoría. pero que es que era un juego que te habías pasado, sobre todo las casas de los fantasmas, que, que, era, que eran divertidísimas. O sea, es que esas, junto a la capa, Veies uh -huh. cada cosa en esas fases que realmente... Realment era un joc molt ben cuidat. Com molt ben cuidat també va ser l'entrada de, de... Després retornarem una mica en tot plegat. Ara, per acabar una mica la història, l'entrada en les tres dimensions de, de Mario. No? Va haver-hi moltes més versions per, per Super Nintendo, però el gran salt posterior per dir-ho d'aquesta manera, tecnològicament va ser el salt a les tres dimensions amb el, amb el Mario en 3D, el Mario 64. Mm -hmm. Aquí tenim en Xavi Serrano, que a més a més és un fan declarat del Mario 64. És, perquè... I tu deies que... el explicat millor, en altres no, ocasions. Jo crec que el millor és el... Eh? <laughs> perquè és un resum de, de tots els altres tota Marios tota que ha hagut. Sí, però més en 3D, no? I amb un, també una jugabilitat i la, la, la gràcia que tenia el mando del 64, que, que era formidable, no? Era supersensible, feia de tot, no? Digues, però les càmeres me, me volvían loco, macho. No, Mira, però o sea, era, era, el botó R i... Plip, plip, plip, el, botó, el, botó R i lo que tu quieras quieras, però <laughs> que me, me pegava unos despistes que... A veure, perquè era això de les me parece divertit. Sí, perquè són sí. diferents punts de vista que podies... Ah, que la cámara anés seguint o sea, Mario, que... Ibas girando, ibas haciendo y, y te cambiaba la cámara justo en el momento más inoportuno que decías, na madre de... suprimido por taco. <laughs> Estava però... francament bé i a tots els nivells vaja, era, era molt divertit. Jo, és un joc que, que he disfrutat moltes hores. Eh, no, i jo me quedo con el Super Mario World. Continuant amb allò que deia <laughs> del sentit de l'humor, no? Hi ha una, un, un nivell que és a la neu, que el Mario de, hi ha una noia, una pingüina, no? per dir-ho així, i ha, ah. eh, ha perdut els pingüinets. I eh, els ha de recuperar, clar, i, i els pingüins mi, mi, i es van movent, i els perds tu, i se't cauen. I... Lo que está muy bien en Mario 64 es cuando se transforma en Metal Mario. Ah, per sí. exemple, no? és molt divertit. Está muy bien sí, hecho. Sí, sí, sí, una gorra agafa Eh, és amb gorra, ja no, no me'n recordo ja. Era amb gorres? Sí, i... sí, sí, amb gorra, amb gorra de metàl·lica, no? I és com el Terminator 2, no? És, contra I pesa molt, bon, bon, bon. En vez de T-1000, Mario, Mario 1000. No? Sí, i, i, i <laughs> permet anar per sota l'aigua caminant, que si no hi ha coses que no es pot fer, si uh -huh. no és un Metal Mario. O sigui que el salt posterior del Mario en tres dimensions, quin seria? para la GameCube ya, al pues Mario Sunshine, al que, de venir. el, Mario, este salto sería muy similar al que fue en su día, el de, Mario Bros. 3 a Mario World, porque Mario Sunshine, por ejemplo, ya incluye eh, a Yoshi. Sí, exacto. En, 3D. Mm. Entonces, es un poco, eh, es eso, equiparándolo al salto que hubo entre 8 y 16 bits, pues este salto será eso, entre 64 y 256 bits. También el tema tecnológico, que será un poco rizar el rizo, se mejorará técnicamente eh, como en su día, yo creo que Mario Bros 3 es un juegazo y Mario World es una, es una evolución técnica. ¿sabes? Porque Super Nintendo, a ver, le sobraba máquina para hacer el Mario World. Entonces yo creo que un poco con Mario 64 y Mario Sunshine pasa lo mismo. Eh, Nintendo 64 eh, no fue tan buena consola como se dijo en su día y Mario 64 es muy buen juego y con GameCube lo que quieren hacer es, como tienen una máquina mejor, pues quieren ampliar como juego en 3D las posibilidades, aprovechando las posibilidades técnicas de GameCube. Creo que, es que és merescuda tota esta expectativa? Sobre Mario Sunshine, todo De... Yo, yo es que creo que nos hemos olvidado algo. Nos hemos olvidado algo, al menos hacer la reseña de que el Mario World 2 sí que rizó el rizo también en Super Nintendo. O sea, a nivel técnico, la de efectos que tenía en modo 7, o sea, realmente pareció espectacular. Era reseñarlo. Por eso nos sí, ha despistado de que hablamos de Mario. Más por, y más por el típico, típico de, de gráficos que tiene. Eh, sí, como si fuera más. Dibujados más, y a Más reales. sí, porque perquè sí, Luigi, per Luigi's Mansion para Game GameCube que dèiem abans no deixa de ser potser una, una mica de del Super Mario 64 en tant que entra en una casa y a las puertas típicas cada entrada etcétera etcétera y tú cosas i trobar de cada eh, porta. Es, divertido eh, Luigi's Mansion. Sí, un poquillo corto, un poquillo corto, pero aquello de ir con una, aspiradora cazando fantasmas. Es el humor del cual sí, Creo que Luigi lo han hecho un poco para los incondicionales de Luigi, para que no lo dejen marginado, para que tome por una vez el protagonismo. Es que a Luigi siempre se le margina. Tú pones eso Super Mario World, pone dos jugadores, das al select y entonces puedes transferir las vidas de uno a otro. <laughs> Ah, Un detalle muy curioso en, Super Mario World, que se nos olvidó decir, fue, el, se puede decir que el primer Mario donde había diferencia entre el sprite de Mario y el sprite de Luigi. Es verdad. Porque en los anteriores Mario de Nintendo era, era el mismo sprite, lo único que cambiaba la ropa que era de rojo a verde. Pero en el de Mario World ya cambiaba. Parlant de Mario i de Luigi, fem, una petita, fem un petit apart amb tot el que hem parlat de videojocs perquè ha tingut molta més vida a banda de tot això i Mario i Luigi van ser els protagonistes d'una pel·lícula que en Xavier Serra no ha recercat. D'una pel·lícula i d'una sèrie de dibuixos animats sèrie, del que 89. Super Mario Bros. I el, i el programa de la tele que hacían, doblado mexicano que... O sea, que, que a veure, una pel·lícula. Una pel·lícula, atenció, no ens ho perdem, amb dos directors, la qual cosa ja fa... <laughs> ja fa és quan dius, quines estrany. pel·lícules tenen dos directors? Doncs aquelles que són... No, la, cal, pel·lícules de, de la història que sigui... Que no, no, Mario, no, Mortal Kombat, eh? Sí. Pel·lícules d'aquestes... Eh, Street Fighter 2, doncs, pel·lícules... Annabelle Jankel i Rocky Martin són els directors d'aquesta pel·lícula que, no sé... Els protagonistes, doncs home, els protagonistes sí que eren més coneguts, era el Bob Hoskins, el John Leguizamo i el Dennis Hopper, que el Dennis Hopper, pobre, després de, de, de sí, sí. Easy Rider, doncs ha anat navegant amb coses disperses al llarg de la seva història. Era una... Una pel·lícula que va necessitar sis guionistes i la música era de l'Alan Silvestri, que també, no sé jo què feia l'Alan Silvestri, eh, autor de partitures sí, sí. tan famoses com Back to the Future, per exemple, Regreso al Futur. I fa Però la... sis guionistes. Per... Sis guionistes per fer... Sis guionistes per fer allò. O... Però alguno, iba, alguno iba sereno? De los no sé, però clar, recordo grans pel·lícules de la història com uh, Los Picapiedra, que també va necessitar un número semblant de guionistes. Eh, sí, també n'estaven borrats. Probablement també tenia dos directors. O a <laughs> És que, a veure, és una pel·lícula completament boja, Super Mario Bros, perquè dius, si vols fer una pel·lícula dedicada a la gent que li agrada el joc, fes una pel·lícula més o menys eh, amb aquell estil, amb l'estil del joc, amb la princesa, amb el no sé què, una mica amb, amb els dos personatges, o si vols fer una pel·lícula completament diferent, fes una cosa que no tingui res a veure, però varen fer una mena de cosa pseudofuturista en la que vivien a una ciutat que volia ser una mena de Manhattan en el sí. que hi havia en Mario i en Luigi que tenien l'empresa de l'empisteria i es ficaven per un forat i arribaven a un altre món que era el món dels, dels dinosaures. Hi havia dinosaures petits, hi havia en Yoshi, que era com una mena de, sí. de, so, de sobre de Parc Juràssic, que devien dir, mira, el teníem ja renderitzat de Parc Juràssic, utilitzem-lo a Super Mario. Aprofitem. No? <laughs> fue, fue realmente una película bastante, no sé. No, True, tenía, un <laughs> no tenía mucho que ver con el, con el juego, ¿no? <clears throat> o sea, Mario era Mario, Luigi era Luigi, pero. Poco, pero nada más. O sea, sí. poco más. Y el, la, ja, ja, uh, digues, perdó, digues. I a banda de la pel·lícula, al Japó el que sí que ha sortit és sèries i sèries de compactes de música de tot tipus. Basada en Super Mario. Sí, sí. És una mica com el que aquí va sortir, que era, doncs, no sé, el, el, els mixos de, de bola de drac, no? que dius, i mm, què tenien a veure amb bola de drac, aquests mixos de música més o menys tecno, no? Doncs res, no? Hombre, la, eh, la portada i que es comprava. ¿no? Un dato a reseñar és que en Japó ha salido muchi, muchísimas radionovelas también de Mario y de Mollón de... Sí, en Japó és algo muy habitual que la radio emitan pues <laughs> radionovelas, de... <laughs> sí, sí, sí, sí, de Twin Bee, de, de juegos de Konami, etc etc. És algo bastante habitual. És una cosa per analitzar de cara a la propera temporada no, <laughs> del Game Over, eh? Sí, Però sí, si de cas cridem algun psicòleg ja que facin radionovel·les del Super Mario. Jo em demano el personatge de, de Toad, que és el bolet petit. Jo, mentre no veig la princesa... el pitch. Però, doncs un dia sí que andalegui un programa al Japó i que s'està fent allà i, i jo em sorprendré cada dos segons, em sembla, yeah. perquè no estic acostumat a aquestes coses. A veure... Llàstima que està fet en japonès i... Eh? No t'enteres res. Acabant ja, perquè se'ns tira, se tira el temps al damunt, com sempre, i tenim una secció especial avui al final dedicada a, a, a cobrir greuges, eh? allò que seria els greuges de la temporada, a tots els top 10 que hi ha hagut, doncs, a recuperar una mica una, una altra visió dels top 10. Enllestint ja una mica amb el, tema, amb el tema de Mario, que ja et dic que només hem passat per damunt, perquè hi ha tanta cosa i tant de nivell per poder anar baixant que ens donarà per molts programes del futur i probablement haurem de tractar per jocs independents o per plataformes independents. Recordem-ho també el Super Smash Bros. i el Exactament, Smash Bros. altres Melec jocs en els que ha aparegut Mario, altres, altres històries, altres eh. plataformes que no hem tractat. Anem fent, si, si de cas, un per un, a veure quina ens ha cridat l'atenció o quines ens han cridat l'atenció de coses que no haguem tractat ara i que per curiositat, perquè Mario hi apareixia de refiló o perquè era una plataforma que no hem tractat i que era un joc de Super Mario, ens ha, ens ha interessat, no, David? Jo recordo un... Jo, no sé si actiu d'usuari de Masseix encara ho segueixo sent, l'únic que no m'ho recordo és el joc, però havia un joc, diguem, ambientat amb Mario Bros. I ara veient amb això quan estava explicant de, de, diguem, de jocs així versionats i mm -hmm. tot mhm. això, m'ha vingut la ment aquest joc, però ara mateix... Anima CX, eh? Sí, Anima CX, però no em diguis com es diu ni el joc ni la plataforma, no me'n recordo. Veia, doncs, jo, que jo vas pensant, vas re recordant mm -hmm. coses... Buscarem, buscarem. Pues he buscar porque buscarlo dic, recuerdo haber visto una a la misma época on era patito La máquina recercadora de Albert Murillo y se ha puesto en marcha, Antonio. <laughs> Pues hay otro juego de Mario protagonizado por Luigi, eh, que se llama Mario is Missing, que bueno, que tenías que ir buscando a Mario por diferentes anales de la historia, que más que nada salió para el público americano. Y llevabas a Luigi buscando al, al Gordín Flash. Super Nintendo, sí, también Super sí, Nintendo. Sí, que era una parodia de ¿Dónde está Carmen Sandiego? Exacte. <laughs> Mític ¿Dónde está Carmen Sandiego? I... Us recordeu de la música de la sèrie televisiva? Where in the world is Carmen sí. Sandiego? <laughs> Tenim l'home de les músiques. també, com... És que aquí tenim de tot, tu. Game Over és que no... Quant temps invertit en coses com aquesta. Exactament. Sí, sí. Eduardo. Eh, yo creo que habría que nombrar a Super Mario Kart. Jo crec que... Per exemple, sí. també, també és... Ara, ara, ara sí que m'has tocat el cor. Eh? Sí, senyor, sí, senyor. Eh? No sé com ens hem pogut oblidar tantes partides amb la Super Nintendo i després amb la 64, que no crec sí. que arribés al nivell del de Super Nintendo, també t'he de ser sincer. Per a jugar 4... Eh, sí, Era l'avantatge, sí, sí, sí, sí. però és que que bo que era aquell <laughs> joc. O sigui, com, com, com podia una carrera de cars sí. tan senzilla poder adquirir tanta jugabilitat i poder crear tantes partides Fàcil. i els campionats que es van arribar a fer de Fàcil, Super Mario Kart. perquè eh? te puedes tirar coses a los otros. De És la diferència d'un joc meocre a un realment que, uh mhm. -huh. que ho disfrutes. Jo crec que és la diferència d'un joc normal a que ja no és un joc, és que forma part de tu. For, forma part de tu. És la diferència d'un joc normal a un especial, per dir-ho d'una manera. Sí, y lo que comentábamos antes de la versión de Nintendo 64, que el, gran handicap que tenía era poder jugar a cuatro jugadores, que ahí ya, bueno, yo creo que mejoró lo que, lo que le faltaba a la versión de Super Nintendo y bueno, y también Mario Kart Advance también es mm. un, juegazo y más portátil ¿sabes? Es, que no, sí, la, la no? a dir aquest eh, regal que vaig fer un cosí va va ser aquest joc, jo quan el vaig comprar vaig dir, per qué no compro para mí también? <laughs> no, tenía no però realment espectacular, espectacular i va ser, eh, va ser molt bo perquè li vaig donar, deu tindre aproximadament uns 12 anys uh mhm. -huh. i, i també la facilitat que tenen els nens petits no? per, pels videojocs que també sorprèn a la primera i anava a dir aquest justament. O sea que te gano. Sí. Uh, <laughs> jo els, super, els dos Super Smash Bros, el 64 i el de GameCube, el Melee en aquest cas, que són divertidíssims també, assegura hores i hores de diversió, picant-se, però els ninos, a més, quan cauen se senten aplaudiments, <laughs> riures, ah, com a les pel·lícules, no? Hi ha els dos Super Mario Parties, que són molt divertits. Sí, són, són infantils, són... però, sí. però jugar és divertit, perquè hi ha molts minijocs... És com... Ja, però aquí és quasi, quasi a jugar 3 o 4. Sí, eh? sí, no... evidentment. Aquest és un joc de, de moltes persones. No? I després hi ha el personatge Wario, no ens oblidem del Wario, que és aquella mena de, de dolent que ara l'han fet eh, protagonista del sí, sí. Wario Land. Del... Seria com el Darth Vader sí. de, Mario, no? <laughs> Però ara per Game Boy Advance ha sortit un que ell és el protagonista i també és plataformes, anar passejant-se per mons a través d'uns remolins, el tio s'hi fica i jo estic, ara estic jugant aquests dies amb aquest i el trobo també molt divertit, no? És divertidíssim. Mhm. Probablement pel que fa a, a la meva història, quan vaig comprar el Game Boy, era realment la, la meva il·lusió poder tenir un Mario que me'l pogués endur tot arreu, no? I quan vaig veure que encara no havia sortit, però quan va sortir al cap de 3 o 4 mesos de posar-se a la venda aquí la, la Game Boy, el Super Mario Land, sí. que era com es deia el Super Mario de Game Boy, realment vaig ser un, un home feliç, no? I quan el vaig tenir realment... <laughs> vaig, recordo que no vaig parar de jugar fins que es va acabar i que era un joc molt complet i molt ben fet, que el va superar fins i tot una segona part, un, un Mario Land 2 de Game Boy que havies de trobar unes 7 monedes, em sembla, i havies obrir una porta era una, especial. Una virgueria, que eren jocs de, amb, amb la capacitat que tenia la Game Boy molt ben programats, molt ben acabats sí. i molt ben fets. No sé si, es que aparte técnicamente eh, exprimió la Game Boy bastante, o sea, para cuando salió y aparte lo que tú dices, era tan divertido que te estabas ahí entre ese, el Tetris y algunos más que ahora mismo no se me vienen a la cabeza, ya estás. <laughs> y, cuando, cuando protagonizó la, saga Wario Land, que sería el, a partir de Super Mario Land 3, uh -huh. que toma el protagonisme Wario, també ja és... Són boníssims, és que a més sí, a més sí. són, els sprites són molt grans, els moviments són molt suaus, estan molt ben, molt ben realitzats, són jocs molt ben acabats, a banda de recordar tots els cameos no, que fa Mario per molts altres jocs de Nintendo, perquè Nintendo ha aprofitat sempre, i això és una cosa que a més a més la gent li ha agraït i ells ho han fet perquè fa casa, fa marca, fa, fa Nintendo, no? perquè ningú més pot fer-ho, que fa aparèixer Mario en llocs inesperats dels seus jocs. Era l'àrbitre del tennis <laughs> del, del tennis de, de Game Boy, al començament d'un joc que es deia Halleyway, de, que era una mena d'arcanoid sí. per Game Boy, sortia en Mario que es col·locava dins de la nau de, mm. del joc i, i com aquests moltíssims altres jocs en el que Mario doncs, apareixia. Sí. O... Home, ens oblidem del Super Mario Tennis també. Super Mario Tennis. Altre, altre, també. Eh? Directamente. Sí, sí. Y eh? un dato muy curioso, eh, un juego de Mario en el CDI de Philips. Ah, el Mario Hotel. Que era también, sí, una especie de Mario Bros, pero con puertas de hotel, era bastante raro. A me ¿eh? recordaba el Mario Missing, pero un poco distinto. Eh, más gráfico que. Y a Mario realmente no se a gaire Murrina 2, de 8 bits. Oi? No, no es va prodigar. De fet, va sortir el Super Mario Bros. original, el, el primer, el que s'assemblava el que era un joc més de més d'una sola pantalla, més semblant al Bubble Bobble o a les Nou Bros. o aquest, aquest tipus de jocs, i no va, no va prodigar-se gaire més. L'únic que va sortir per PC van ser moltes versions uh, eh, pseudo-versions del Mario, pero un Mario real de Nintendo no, va a acabar. Sí, un Mario real de Nintendo salió en Estados Unidos para, lo, para cuando los tiempos del 286... Uh -huh. Sí, salió, salió. De hecho, los pero aquí aseguro... no va arribar. <clears throat> no, aquí que yo sepa no. Uh -huh. O sea, los aseguro porque lo había hasta anunciado. Si us sembla, fem una petita pausa, res, un petit segon i canviem de tema ràpidament, ens canviem al mitjà de Super Mario i anem a cobrir els greuges de tota una temporada de Game Over. Game Over. A veure, hem fet molts top 10 al llarg d'aquesta temporada. Què són els top 10? Doncs eh, els top 10 eren eh, moments en els que nosaltres intentàvem eh, recuperar consoles, recuperar videojocs, recuperar coses que s'havien perdut al llarg del temps ja i recuperar-ne doncs, els 10 considerats millors. L'Albert Murillo, que era el centre de recursos i documentació, els buscava a través d'internet, de, de webs especialitzades. Mhm. Mm -hmm. Eh, mm? Aprofitàvem una miqueta pàgines especialitzades de diferents ordinadors i consoles i veient una mica l'univers de la gent que havia votat certs jocs, doncs agafàvem qui més gent votava per fer una llista que doncs, ha portat eh, certa polèmica algunes vegades. Això sempre provocava les protestes aquí dels... I això, està, no, i això és d'agrair, eh? És d'agrair perquè, a més a més, podem dir que ara ja tenim doncs, unes quantes llistes de, de pròpies del Game Over creades arran de, arran de totes aquestes llistes de top 10 que hem anat fent durant tot l'estiu. No? Tres quarts i mitja, tres de la tarda, l'Antoni <laughs> està, està nerviós, diu no tenim temps de fer-les totes, hem Bé, fulls... Arribarem, no arribarem fins on podem. Com les Però heu distribuït? Com les heu distribuït? A veure. Bueno, vamos, a, vamos a empezar por un top de, de consolas temas. Uh -huh. y es un top que, que van eh, del 1 al 13. Sí, uh -huh. és el top 13. Sí, el top 13. <laughs> Comencem malament, eh? Si el top 10 es transforma en 13, però va, vinga, anem-hi. Està encabezado... En el, bueno, está encabezado por la Nintendo 8 y Super Nintendo un empate. No hemos podido <laughs> decir. No hemos podido decir. estamos de acuerdo, se nos acabó la Así que sería un top 14, pero... <laughs> Eh, yo yo. Qué, <laughs> universo... aguanta para per ¿Desde qué universo estamos hablando aquí de personas? Eh... Dos. Antonio y Eduardo. Pero son ¿Eh? muchos años de experiencia. Claro que si no lo dudo, no lo dudo. Muchas pues, arrugas ya. Sí. En el segundo lugar sería todos los modelos de Game Boy. <laughs> Todo, desde Game Boy hasta Game Boy Advance. <laughs> Porque como son todas compatibles... Así va más rápido, según la lista ¿Eh? <laughs> en, tercer lugar sería PC Engine o Turbo Duo, que se llama en Estados Unidos. Que es la consola de NEC, la de 16 bits, bueno... Más de 7 ¿eh? en tercer lloc. Sí, sí que tiene un catálogo que... Sí, sí, no, no. Això por la 14 o 13? No, no, no, hemos empezado ya por el, primer puesto, ya. plato fuerte. En cuarto lugar, PlayStation. Después, en quinto lugar, PlayStation 2. En sexto lugar, Mega Drive. Sí, me agrada. <laughs> eh, ponerlo. Sonic sí. que son de alegría. En séptimo lugar, GameCube. En octavo, Saturn. En noveno, Dreamcast. En décimo, Atari 2600 y 7800. Hemos puesto un poco como lo de Game Boy a Atari, pues... Porque hay la 5200 también, de Atari. Sí, Sí, lo que pasa es que, bueno, para nosotros, a nosotros dos personalmente el catálogo que más nos gusta son los, primero el de la 2600 y después el de 7800. Pienso lo mismo. Después, en un décimo lugar sería Neo Geo, duodécimo Nintendo 64 y bueno, y décimo tercera, pues mira, por no quedar mal con el señor Gates, la Xbox. <laughs> Y en vez de lo en el número 13. eh? y, si, me hacéis, <laughs> un inciso en el 14, para cambiar el número, el 13 nos gusta, Eso. el Amiga hacer 32. Eso. Doncs ja està, aquí tindríem el top 10 de consoles segons els Game Masters de, del Game Over. <laughs> Tenim temps per algun altre top 10 d'aquests que, que heu preparat? No? Que heu posat? Eh, sí, bueno, de, de ordenador... El que trobeu més interessant el recuperarem en altres programes. Sí, eh? Vull sí, sí, bueno. Eh, el, seria avui... lo, lo que, en en consola, eh, los juegos más esperados y sí. muy, bastante de se van a presentar el mes que viene en la feria del Tokyo Game Show. Que será diferentes juegos para Play 2, eh, Arcade, GameCube, Xbox y Así que si quieres os los canto. Sí. Somi. Bueno, en el número 1 el Star Ocean 3 de Enix eh, para PlayStation 2. En el número 2 tenemos el Dragon Quest 8. En el número 3 Soul Calibur 2. En el 4 Resident Evil 0 para Nintendo GameCube. 0 atención. Sí, sí, sí, cero. <laughs> es una precuela. es algo. Lo se, podrá jugar a dobles con dos consolas y, y, dos juegos y dos teles. <laughs> o sea, algo sencillito de hacer. Vamos. <laughs> Tenemos eh, debajo el Silent Hill 3 para PlayStation 2, <clears throat> muy buena pinta. El Raigar de Play, 2 también. El House of the Dead 3, sí, para Xbox. El <laughs> Panzer Dragon Horta, también para Xbox. También para Xbox el Shin Megami Tensei 9, ¿vale? Sería el Persona en Estados Unidos, el de Atlus, muy, muy famoso. Eh, luego tenemos, eh, bueno, no sabemos para qué soporte, simplemente deseamos que salga algún Mystical Ninja, Goemon, en Japón. Eh, después tenemos el automodelista, que ya empieza a despuntar para PlayStation 2. Sí, sí, salió, salió la semana pasada y está primero en ventas ¿eh? en Automodelista de Capcom, de coches, una, pasada de juego. Es que los coches, eh, los gráficos parecen como de dibujos animados. está hecho en la misma técnica del Jesse Radio en eh, Sí, Luego seguimos con el, The Devil May Cry 2 para PlayStation 2, el Castlevania, esperemos que sea para Play 2, pero no se sabe más. bueno, ya puestos a tirar de coches el Gran Turismo 4 para Play 2. Diuen, diuen. De feta en entrevista que han fer... Mm, sí, sí, a la, Alicia Sand en su momento saldrá o sigui que no creo que eh? No, pues cuando llegue ya, ya estaremos esperando. <laughs> Eh, luego tenemos el Teki para Xbox. El SEA GT 2002 también para Xbox. Shining Force 4, no sabemos para qué, pero bueno, esta saga tan famosa que se, sobre todo se hizo fuerte con la Master System, la Mega Drive un Zelda para Nintendo GameCube que ya va tocando, <laughs> Taylor Fantasia para Nintendo GameCube, que realmente es uno de los juegos que en Super Nintendo, en su versión cartucho, fue el primero en exceder de 32 megas, con 48 y una canción cantada. Y luego una cosa que no es ningún juego, pero que queremos. Las teles de Cinercios, <laughs> ¿vale? Han avanzado una barbaridad. Se ven de miedo, pero no hay Cristo que calibre bien una pistola en una tele de 100 para jugar un shoot en crisis o lo que sea. Y no han evolucionado en ninguna parte. Así que si desde aquí no soy alguien, a ver què se parla. Algún tècnic. O sigui, aquest, aquest era una mena de top, top 20 eh, de desitjos, eh, de, de, que a més a més és d'autèntica fantasia, d'autèntic luxe haver-lo pogut tenir, a més a més, en un, en un programa todo, com el d'avui. Casi todo, ya verás como... I casi todo se está programando ya. Se eh? está programando. Sí, sí, o sea, ya tiene un fundamento. O sea, no, Por ejemplo, no lo hacemos... Eh, Star Ocean sale el próximo 27 de septiembre. Aquest l'hauríem de guardar i llegir-lo d'aquí a un any. Ah, sí, eh? sí. I llavors, a veure, és el que ha sortit, i, a veure, no, i... i a veure com el valoraríem si realment les expectatives que s'havien creat eren el que eren el que havien de, que de ser o no. Bé, doncs, la ens queda un minutet, ja queda un minutet el, però seguirem, seguirem perquè tindrem molt més game over a una catalana perquè els videojocs són una cosa que interessa i com que interessa, nosaltres el que farem serà continuar fent més programes, continuar analitzant l'actualitat i també donar aquest punt de vista cap al passat, cap a les màquines clàssiques, cap als arcades i cap a les primeres consoles i els primers ordinadors, que és també el que més ens agrada. Gràcies a tota la gent que ha fet possible aquest programa d'avui, a l'Albert Murillo, en Xavier Serrano, en Jordi Celles, amb la col·laboració, com sempre, de l'Antoni Hortal, en David Fernández, l'Eduardo Rodríguez, la Montse Llussà i la Maria Fitó que ens han estat ajudant també durant tota la temporada. Recordeu que podeu saber més sobre el Game Over a la pàgina web d'Ona Catalana, al www.onacatalana.com i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover.onacatalana.com i tornarem ben aviat amb molts més videojocs i molta més actualitat i, com sempre, aquest punt de vista cap al passat. Fins a reveure!